amahoro neza mwebwe mukurikira radiyo isanganiro kaze mu kiganiro nkingira mukurikira uyu munsi nk'aya mango uyu munsi tubaganirira ku bijanye n'inyigisho ku bana bagendana ubumuga na cyane cyane ko kuri uyu wa mirongo ibiri na kabiri ntwarante wari umunsi mpuzamakungu wahariwe guhimiriza ko abo bana bojanwa mu mashuri kugira nabo batere imbere none abo bana bafise ingorane zihe uburundi bugeze ku ntambwe yihe hokogwa iki kugira abo bana batere imbere nk'abandi inyishu z'ibi bibazo hamwe n'ibindi ni muri kino kiganiro mwa yateguriwe na Alain Desire bukeye neza Evariste nziko banyanka yamfashije kwegeranya amajwi turabahaye ikaze niba wubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu nkingira Israel Mungu Mwema yamugaye amaze gukura agira ubumuga bwo kutumva bivuye ku ndwara ya mugiga yaragize ingorane mu kwiga ariko yarashoboye kubandanya yigana n'abandi arashika no muri kaminuza uko mumbona ngaha sanzwe ndumuvuga mu idini ry'abagendana ubumuga bwo kutumva ntibavuga jewe mu bisanzwe navutse mvuga cyo kimwe namwe mwese muri ngaha mugabo ntangu ishure rya mugabo ababyeyi banje bariyumviriye ikintu bokora kugira bamfashe mbandanye amashuri nuko guca barondera ishure ryigisha abana bagendana ubumuga bwo kutavuga n'ibumva barayirondeye iryo shure bayironka igitega hajya nyene mu gisagara gutyo ndashobora gutumigwa ndashika kwiga kw'iryo shuri nangura muri wa mwaka nyine wa gatanu nari ngezemwo igihe nagwara nca nangura kwiga ururimi rw'ibimenyetso ndamenya neza urwo rurimi umudirekiteri w'iryo shure andavye arabona ariko ndiko ndatera imbere neza ndamenya nja mu wa gatandatu ngeze mu wa gatandatu yaciye andungika mu ishure rya segondere rya prive nyene ngaha igitega ryitwa eteme igitega narashoboye gushika muri iryo shure ndakora ikibazo canja mu windwi canangura kwigana n'abumva kandi nanje ndumuragi none mwo kwibaza none nashobora kuba gute nashobora kwiga n'abumva kandi nanjye ntumva kandi ntavuga musanzwe mu ishuri twicarana n'abandi bana bumva kandi bavuga neza igihe rero umwigisha ariko arigisha narashobora kuraba ku byo banditse maze nkabona kumenya ibyo umwigisha ariko aravuga igihe naho abageze yageze ko mbazi ikibazo umwigisha ashobora kwigisha hama nkashyira ukuboko hejuru umwigisha kubera yuko atarazi ko ndi umuragi agaca ambwira ngo mvuge mugabo nkaca ndamubwira yuko sanzwe ngendana ubumuga bwo kutavuga ni sinumva umwigisha yaca none ni gute ushobora kuba washyize ngaha kandi ufise ubwo byaca bigorana muri uwo mwanya mugabo nacyo ndamubwira anyandikire ku rupapuro cyanke ari ikibazo mbaza anyandikire ku kibaho gutyo nanjye mu kwishyura nacyo nandika ku kibaho cyangwa nkamwishyura nanditse ku rupapuro gutyo tukavugana biciye mu nyandiko ibyo nyene byarabandanije uko nyene ndatera imbere ndabandanya no mashuri akurikira kuri iryo shure nyene nahize imyaka itanu canonga diplome A3 naciye njya gutangura gukora muri iryo shure rigisha abana b'abaragi nyene canangura gufashanya n'abigisha bigisha muri iryo shure rya interna nyene kubera yuko babonye yuko nkerebutse kandi nci ubwenge barashoye kumpa akazi ndakora ngaho hahize imyaka itanu nkora muri iryo shure ndiyumvira iby'ukuntu noshobora kunguruza kubera yuko nabona diplome mfise a ibaruwa ni ntoya nashaka kongereza ubumenyi ndagenda ndabona na diregiteri ndamusaba yuko ashobora kumfasha nkuruza nkabandanya irindi shuri gutyo yarashoboye kundukira ngaho i mugabo yambwiye ati genzo gufasha kuriha amashuri y’ibujumbura mugabo aho uzorara ibyo uzofungura uzo kwimenya ntacyo avuga ati nta ngorane ibyerekane yaranje aceramanuka i ibujumbura ngeze i ndasaba ishure ku ishure ekoteke ndahashitse ndatangura kwiga mugabo abigisha bambonye baratangara ukuntu bashobora kuzonyigisha bumva yuko ngorana rwose mugabo naragerageje ndasigurira umudiregiteri hama mu nyuma n'ujya mu directeur nize ko kari gitega yaraje aramfasha gusigura abigisha gutyo baranyemerera ndatangura kwiga. ndatangura kwiga gestion ndabandanya abigisha bose baratangara kubona ukuntu ndonka amanota meza kuruta abandi bose cyo kimwe n'abo bandi bumva twaba twicaranye ndabandanya premier gestion ndaheza deuxième ndaheza troisième ndaheza gutyo cyane nka diplome AD naragiye no gukora ikibazo cya leta ndagitora cyamba uwa mbere nyene kuri iryo shure cyane nka naronse 84% mu nyuma niho baciye bandungika gukora ikibazo cya leta ama ikibazo cya leta naco nyene naragitoye canonga amanota mirongo itandatu n'atandatu muri exeta hama bacanonga kuri kaminuza y'u Burundi canja kwiga ekonomi mugabo sinashitse niga uko nabukiwe kaminuza y'u Burundi kubera yuko bitakunda kubera rimwe na rimwe harabaho ivyo guhagarika ivyigwa abanyeshuri bakajya muri greve kenshi gutyo narashoboye kuca mba njya muri kaminuza y'abigenga kugira ngo shobore kubandanya ntategwa shobore guheza n'ingoga na n'ingoga mugabo ubwanje nifuza rwose kwiga kuri kaminuza Burundi gutyo naciye njya kwiga kuri kaminuza y'abigenga Université de Grand Lac gutyo narasabye ikibanza ndagenda kwa directeur turabonana mugabo ubwo umuyobozi nawo nyene igihe yambona yabona yuko ntashoboye kwiga cyo kimwe n'abandi arambwira ati kuri ino kaminuza twakira abanyeshuri benshi kandi rero barumva kandi bakavuga wewe kuba utumva Nuvuge mu bandi ubona bizogenda gute acambwira yuko nojya kurondera kuri kaminuza ifise abanyeshuri bake gutyo birashobora kunyorohera kwiga mugabo umudegiteri arambwira ati nimba ushaka turashobora kuguha ikibanza n'akazi kawe na mahera yawuze buri kurata nanjye ndavuga ati nta kibazo reka nimumikibaze nimunyandike gusa je nta ngorane nzoriha byose nta kibazo gutyo baranyandika mu ishure shingiro rya Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura iryo shure ngo rirugururiwe abamugaye umuyobozi Marceline Mbeshiminwe avuga ko bagerageje gushyiraho uburyo bwo korohereza abagendana ubumuga mu korosha ibijanye n'inyubako zisunga ubumuga bafise uyu munsi ku ishure turongoye nkuko dusanzwe ishure rya Kanyosha gatatu ari ishure ishure rigira indero idakumira aho abana bagendana ubumuga bigana n'abatabugendana uyu munsi wari umunsi w'isekeza ryo guhimiriza ku isi yose kugira ngo abantu barungike mu mashuri abana bagendana ubumuga twashaka gutera akamo twateye akamo tuvugije agakengeri agakengeri kavugijwe n'abana kavuzwa n'abakuze kamara umunota kugira ngo duhimirize biteho abo bana babarungike mu mashuri bagendana ubumuga mwije mu mashikirije mwavuze ko mufise abana uno munsi ijana na batanu bagendana ubumuga mbega abo bana barashoboye mu ishuri abo bana barashoboye n'ikimenyamenya nuko nababwiye ko hariho abari mu mashuri yisumbuye bamaze kuja kwiga muri lycée Notre Dame de la Sagesse hakaba abandi biga muri aya marise mabanyi lycée ya Convivialité lycée municipal Kanyosha eka mbere no mu mashuri y'imyuga bariyo eh, muvuze muti bariyo mbega eh, ibibazo eh, bana batera n'inyabaki mu bitorero umuti gute aba bana sinovuga ko badutera ibibazo kubera abana si ingorane abana ni iteka aba bana baje urazi ko muhiri wabo baba bahora babanyegeza tubanza gutangura kuba kubamenyereza umubano kugira ngo bashobore kubana n'abandi hanyuma rero umwana umuronse ubumuga ntibusa duca tubagirira itunganywa ryabo cyo twita plan educatif individuel umwe wese tukaraba ihangiro twavuga tuti uyu ibyo akeneye gushika ko ni ibi uyu ibyo akeneye gushika ko ni ibi ntibasa rero mu bumuga bwabo abo bana bagendana ubumuga barakenera inyubako zijyanye n'ubwo bumuga baba bafise mbega izo nyubako murazifise ngaha niba mutazifise musabike egome nk'uko nababwiye ko twatanguye mu bihumbi bibiri na cumi uwoba yari yarahabonye imbere y'ibihumbi bibiri na cumi yobona ubu uko atari ko hasi twebwe ubu ni nyabagendwa imbere y'amashuri harasenye neza hakaba utuntu twubatse ko byoroshe harateguwe rero n'utuzu twa sugumwe tumeze neza barashikayo n'agakinga akinjira imiryango ijyanye n'uko ubwo bumuga bwoba bumeze amategeko akingira abagendana ubumuga ngo arakwiye kuja mu ngiro salvatore kabundege umuhuzabikorwa mu runani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga ajejwe cyane cyane guteza imbere abana bagendana ubumuga abona ko inyigisho n'amashure byari bikwiye gutegurwa byisunze ubumuga abana bagendana kwitaho kandi ubukene mu muryango ugasanga butanze ubumuga nicyo gituma rero iphb iguma ikora uko ishoboye igakorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'amashyirahamwe yo ngaha mu gihugu kugira ngo ubwo rusukirane rw'ubumuga butanga ubukene ubukene butanga ubumuga mu muryango bishobore ubwo rusukirane bishobore kuvaho ni uvuga nta kindi gikuru gikuru atari indero y'abana bagenda n'ubumuga n'umusaba abaruguye amashuri musaba abavyeyi kw'abana bose bagendana ubumuga buje ku ishuri dusaba abarongoye amashure ko boshobora kwakira abana bagendana ubumuga bafise ubumuga ubwo aribwo bwose kandi bagatunganya bakarondera ko ivyigwa vyotunganywa mu buryo bumwe ico bikora niba nibuka neza eh, ingingo ya mirongo ibiri na kabiri y'ibwirizwa nshingiro yacu iravuga neza ko abantu bose harimo n'abagenana ubumuga bose bafatwa kumwe bafise amateka amwe Eh, tagukumira kurimo mu mateka yabo eh, muri rusange nuko bimeze ariko muri make ntikumira ku bijanye rero n'amasezerano mpuzamakungu aravuga rero cane amateka y'abagendana ubumuga muri rusange ubumuga bw'ubwoko bwose ku bijanye n'ivyerekeye inyigisho eh, amasezerano mpuzamakungu uh, y'agateka k'abagendana ubumuga mbere hano ca n'abarundi ko uburundi bwateye igikumu kuri ayo masezerano nako bwemeje ayo masezerano hari itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatatu mu bihumbi bibiri na cumi na kane ayo masezerano rero niyo akavuga mu buryo nyine bwiyaguye amateka y'abagendana ubumuga tujere nko kuri iyi ngingo rero ya mirongo ibiri na kane ivuga ibijyanye n'inyigisho iravuga cyane mbere imbere y'uko nuvuga n'iyo ngingo twafata nk'ingingo ya Eh, y'indwi iravuga abana bamugaye muri rusange yuko abo bana ari umugwi w'abantu bategerezwa gufatwa mu mugongo gukurikiranwa mu buryo budasanzwe gusumba washaka n'abandi bamugaye mugabo abana cyo kimwe n'abakenyezi mwashaka n'abantu bahawe ikibanza kidasanzwe muri aya masezerano babahaye n'ingingo yabo bisangije ingingo y'indwi iri muri aya masezerano mpuzamakungu ku ngingo ya mirongo ibiri na kane rero ikizi kavuga inyigisho murazi yuko uvuze umwana iteka rya mbere ryiwe nuko yiga dufate nk'agace ka kane k'iyi ngingo ya mirongo ibiri na kane karavuga ngo ngo kugira ngo borohereze kubaho mbere gukoresha iteka eh, rya muntu ni ukuvuga mbere ko abana bagendana ubumuga bategerezwa kwiga nk'abandi mbere ikanasaba yuko amaleta yokoresha abantu bafise ubumenyi budasanzwe babigisha kugira ngo bashobore kwigisha abo bana urabye eh, iyo ngingo nyine agace ka gatanu ko karavuga yuko eh, ibihugu bitegerezwa gukora ku buryo atakumira ribaho mu bijyanye n'inyigisho iyo rero bavuze ati ibihugu bikora uko bishoboye kose kugira ngo ntihabikumira ibyo bise discrimination mu bijyanye n'inyigisho ni ukuvuga ngo ibyo bikoresho bikenewe ku buzima bw'uwo mwana agenda n'ubwo ategerezwa kuba bihari bitahari haba habaye ikumira nubwo ata tegeko ryoba ribakumira ryanditse igihe hataje ibyo bintu bibafasha kugira ngo bige baronke ubwo burenganzira cyo kimwe n'abandi mu kwiga uca usanga rero bakumiriwe Tarcisse Ncamumikani arongoye umugambi w'iterambere ridakumira mu bushikiranganje bw'indero amakaminuza n'ubushakashatsi avuga ko bariko baragerageza gutororokanya ibitigiri by'abagendana ubumuga kugira babafashe ku mashuri biga ko bivanye n'ubumuga bwabo abana bagendana ubumuga ni benshi ngaha mu burundi ubumuga buratandukanye kandi abo bose baremerewe kwiga bariga mugabo gusa rero muri kino gihe niho ubushikiranganje bw'indero bugiye kubyitaho cyane kugira ngo abo bana n'abari muhira n'abandi bose batacu kuja ku mashuri baje mu ishuri bige mu bushikiranganje bw'indero eh, igihe twatanguye gukorana na handicap international niwe yatanguje uwo mugambi itweranyambere twarashoboye gukorana kuva mu bihumbi bibiri na abo bana rero ubu unye bari mu ishuri bita Lycée Notre Dame de la Sagesse riri Gitega niho bari ubushikiranganje buragerageza kubafasha mu byo bashoboye ariko kandi ubu unye tugiye kuraba ibibazo bafise eh, kigisata kijejwe kuraba gukurikirana indero dakumira mu mashuri cy'amashuri kijye kuraba ibibazo abo bana bafise ikintu twatanguye nk'uko umugwi uvutse vuba wavutse mu kwezi kwa gatanu itariki zitandatu niho bawushizeho murumva ko vuba cyane nta bintu birebire turakora mugabo ikintu cya mbere na mbere twihutiye gukora ni abarongoye indero mu ntara abana bari mu mashuri asanzwe ya leta bagendana ubumuga ubu rero baramaze kuduha ibiharuro turi ko turaraba amatuzuca turaba ubumuga abana bafise n'ibyo bakeneye turibaza yuko rero mu minsi iri imbere tuzogerageza kuraba abafise ubumuga bwo kutabona tubashira ukwabo abafise ubumuga bwo kutumva tubashira ukwabo abafise ubundi bumuga tubashira ukwabo ko n'ubumuga bushika kuri butanu amare duce turaba ibyo bakeneye Israel Mungu Mwema yashoboye kwiga afise ubumuga bwo kutumva avuga ko yagize ingorane mu kwiga muri kaminuza ariko yarashoboye kuyirangiza ubu akaba akora mu bushikiranganje bw'indero igihe natangura kwiga abanyeshure ntibantahura ukuntu nshobora kwiga kandi ndi umurage baguma bantangarira bose mu ishuri n'abigisha baguma bantangarira uko nyine igihe umwigisha aba ko arigisha byo bwanjye nariyaranja nkicarana n'abantu bumva kandi bakavuga nkaza ndakopya ibyo bavuga umwigisha yambwira mu nyuma ndabandanya ndiga turavugana n'abandi bose nguma amenya nguma amenya sinigeze nanigwa na rimwe hanyuma umwaka wa mbere uheze ndamenya nguma amenya nguma mbandanya muri iyo kaminuza nyine imyaka ine yose iraheza irahera cyandonka diplome basindagira defense cyandonka amanota cumi n'atanu kuri mirongo ibiri narakoresha ibimenyetso byose narakoresha ibimenyetso ubusanzwe abaragi uko basanzwe bavugana bakoresha amaboko kubera yuko ururimi bigisha mu mashuri atandukanye ntaho uje nabo gutyo rero haca amashuri atandukanye ashobora gufasha abana baragi akabigisha urwo rurimi rw'ibimenyetso mugabo n'ahari uko turashobora kugerageza uko dushoboye kose tukabafasha abo bana bagendana ubumuga bwo kuvuga ntibumve dukoresheje urwo rurimi rw'ibimenyetso namwe nyine abo bana bashobora kubafasha kuronka inyigisho ku mwana agendana ubumuga ngo byari bikwiye kuba nk'itegeko nayo leta ijejwe kubahiriza agateka ka zina muntu igafata mu mugongo abo bana nk'uko bivugwa n'umushingwamanza Alexis Habyarimana ubwa mbere hoho nubanza nkavuga nti cyo kugwa cyo kuba ku mpande zitari nkeko bazovuga bati ubu rero twashitse ahantu koko eh, umwana agerana umugabo amateka yiwe yose yamushikiriye leta ikwiye gutegekanya uburyo bwo guha ibikoresho bikwiye na cyane cyane ku bagendana ubumuga bwo kutabona bivugwa na taxis ncamumikani arongoye igisata kijejwe iterambere ridakumira mu bushikiranganje bw'indero amakaminuza n'ubushakashatsi intambamye rero inyamukuru nini ihari ni ibikoresho kuko ibikoresho bakoresha birazimbye cyane turizera ko mu minsi iri imbere bizotorerwa umu muti muga nuko biruko eh, hariho imashini bari bamaze kuronka eh, ordinateur bashobora gukoresha muga numvise ngo babirwaye ariko bari ko barayikoresha mugabo rero ubu unye ico twihutira kubaronderera ni impapuro bakorera ko ntuze braille bijya byo kubandikisha n'utwo dupenso twabo bakoresha abigisha eh, unye nibaza ko atakibazo k'ubushikiranganje bwaratanze itegeko yuko barondera abigisha bashobora kubigisha dore duhishije ubare abanyeshuri babyize bariko baraheza muri za kaminuza murumva rero mu minsi iri imbere ibyo ntibizaba ikibazo umuyobozi w'ishuri yaramubajije ambwiye yuko atangora n'abana bafise gusa ingorane zihari ni ibyo bikoresho izo mpapuro bandika ko braille ego mubona none nk'ubu hokorwa iki kugira ngo abo bana nabo baheze boroherezwe bige nk'abandi nk'uko nyine muvuga muti indero idakumira ica mbere na mbere uko nyine mbona igihugu kiri mu bihe bigoye no kubaronsa ibikoresho icyokorwa gusa ni uko leta irondera uburyo bwo kugwiza ibikoresho bakoresha kugira kugira ngo byame bihari ntibibure nicyo ne mbona muri kino gihe tuvuga ni hano ikiganiro nkingira uyu munsi giciye kigarukira murakoze mwebwe mwagikurikiranye murakoze namwe mwagize icyo muterera muri kino kiganiro arakoze Evariste Nziko Banyanka yamfashije kwegeranya amajwi ikiganiro cuno munsi mwagiteguriwe na Alain Desire Bukeye neza tuzosubira mu kiganiro nk'iki naho ubutaha cyari kiganiro nkingira nkingira rukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana